قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون De ki, canınızı almak hususunda size müekkel olan, vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون Ey Resulüm! Rablerinin huzurunda başlarını öne eğen kimseler olduklarında günahkarları bir görsen, o zaman Rabbimiz gördük, işittik, şimdi bizi dünyaya bir daha döndür de salih bir amel işleyelim. Doğrusu biz artık kesin olarak inanan kimseleriz derler. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لأملأن جهنم لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين Halbuki dileseydik herkese hidayetini elbette verirdik. Fakat herkesi kendi iradesinde serbest bırakarak benden cehennemi bütün cinlerden ve insanlardan emirlerime isyan edenlerle muhakkak dolduracağım sözü hak olmuştur. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون O gün onlara şöyle diyeceğiz. Bugüne kavuşmayı unutmanızın cezasını şimdi tadın bakalım. Doğrusu biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınızdan ötürü ebedi azabı tadın. İnnemâ yu'minu biâyâtina allazîne izâ dukkirû bihâ kharrû succedâ ve sebbehû bihamdi rabbihim ve hum lâ yestekbirûn. Bizim ayetlerimize ancak o kimseler iman ederler ki bunlarla kendilerine nasihat ettiğin zaman secde eden kimseler olarak yere kapanırlar ve Rablerine hamd ile tesbih ederler. Hem onlar kibirlenmezler. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون Teheccüd namazı kılmak için yanları yataklardan uzaklaşır. Korkarak ve umarak Rablerine dua ederler. Ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda sarf ederler. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء Artık yapmakta olduklarına bir karşılık olarak onlar için göz aydınlığı olacak olan nimetlerden nelerin saklandığını kimse bilmez. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون Hiç mümin olan bir kimse, fasık olan kafir bir kimse gibi olur mu? Elbette bunlar bir olmazlar. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون İman edip salih ameller işleyenlere gelince, artık yapmakta olduklarına karşılık onlar için bir ağırlama yeri olarak cennetleri vardır. وَأَمَّا الَّذ۪ينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارِ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا o fasıklık edenlere gelince artık onların varacağı yer ateştir. Ne zaman oradan çıkmak isteseler oraya geri döndürülürler ve onlara kendisini yalanlamakta olduğunuz ateşin azabını tadın denilir. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Ahiretteki en büyük azaptan ayrı olarak daha yakın azaptan, dünya azabından da onlara mutlaka tattıracağız. Umulur ki isyankar hallerinden dönerler. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ Kendisine Rabbisinin ayetleriyle nasihat edilip de sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki biz günahkarlardan intikam alıcılarız. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي hakkı için Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik. Ey Resulüm! Sakın ona Musa'ya kavuşacağından bir şüphe içinde olma. Biz onu da İsrail oğullarına bir hidayet rehberi kıldık. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ İsrail oğulları sabrettikleri zaman onların içinden emrimizle hak yolu gösterecek önderler kıldık. Çünkü onlar ayetlerimize kati olarak inanıyorlardı. İnne rabbeke huve yassilu beynehum yevmel kıyameti fîmâ kânû fîhî yahtelifûn. Şüphesiz ki üzerinde ihtilafa düşe geldikleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarını ayırarak hüküm verecek olan ancak Rabbindir. أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ Onlardan önceki nice nesilleri isyanları sebebiyle helak edişimiz hala kendilerini yola getirmedi mi? Halbuki onların meskenlerinde dolaşıyorlar. Şüphesiz ki bunda nice ibretler vardır. Hiç dinlemezler mi? أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ Görmediler mi doğrusu biz suyu kurak yere gönderiyoruz da onunla hayvanlarının ve kendilerinin ondan yiyecekleri bir ekini çıkarıyoruz. Hiç görmezler mi? وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ Bir de eğer iddianızda doğru kimseler iseniz bu fetih aramızda hüküm vermek günü ne zaman diyorlar. قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ De ki fetih ve hüküm gününde inkarcılara o gün ettikleri imanları fayda vermeyecek ve kendilerine mühlet de tanınmayacaktır. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ Artık onlardan yüz çevir ve onlara gelecek olan azabı bekle. Zaten onlar da beklemektedirler.